بعد عضوا عليهم بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بكرمه ومنه وفضله وجوده وهو على كل شيء قدير أما بعد Vi er nået frem til nummer 65, side nummer 125. تعبدهم بترك الطيبات من الرزق تعبدهم deres tilbedelse بترك at forlade الطيبات de gode gerninger من الرزق الطيبات alle de gode ting som Allah subhanahu wa ta'ala har givet dem er de provision som Allah gav et hver af sine egne øh, slaver Uh, Øh, han siger, at ta'budahum betarkik akli tayyibati min al-rizq, at de forlader de gode, som Allah har givet dem, og tarki zinatillahi lati akhraja li'ibadihi, at forlade de tøj, som Allah subhanahu wa ta'ala har lagt til sine slaver. Øh, menneskene generelt, når de prøver at opfinde noget, så prøver de at gøre det på en måde, som de, synes, synes, øh, som de selv synes er logisk. Og Allah subhanahu wa ta'ala udfører, hvad der er bedst for mennesker. Det er derfor Allah i surat al-A'raf, vers nummer 31-32, han siger, Ja, bani Adama, khudu zinatakum inda kulli masjid. O Adams folk, tag jeres tøj og jeres pyntninger. Og hvis man kan sige det sådan der, at zina, det er tøj. Tag jeres tøj, når I er i nærheden, eller når I kommer eller ankommer til et sted, hvor I skal tilbede Allah, bliver kaldt masjid. Der, hvor man laver sujud. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا Spis, drik, men lad være med at overdrive. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Allah subhanahu wa ta'ala kan ikke lide dem, som overdriver med at benytte sig af de overflødige ting. قل من حرم زينة الله Her kommer et svar Hvem har gjort at det her tøj som Allah subhanahu wa ta'ala har lavet jer dække jeres aura med til at være haram Se her Hvem har gjort disse tøj til at være haram? Allati akhraja li'ibade Som Allah subhanahu wa ta'ala har lavet de her ting være frem for sine slaver وَالطِّيبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ Og de gode ting, ligesom frugter, dadler, øh, mad, øh, dyr, så siger Allah, وَالطِّيبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ Hvem har gjort, at de gode ting, som Allah har skabt for jer, så I kan spise, til at være haram? قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ Se til dem, det her er til øh, de fasttroende, i dunya, i det her liv, khalisa, ren for dem ved dommedagen. Kadhalika nufassilu al-ayati liqawmin ya'lamun. Og sådan illustrerer vi tingene til folk, som forstår det. Hvis vi kigger, så kan man sige, hvorfor er den der ayah blevet nedsendt, hadith ibn Abbas, som med hensyn til asbab al-nuzul for det vers, er, at der har været folk, som er araber, som lavede tawaf, som gik rundt om Kaaba nøgne som gik rundt om Kaaba nøgne. Og så kvinderne også, ikke kun mænd. Og det er derfor, de tog alt. Og det er derfor, de sagde, når man laver tawaf, så skal man øh, adskille sig fra alt fra dunya. Så deres ibadah har været, at de vil gerne ligesom være fri fra alt materialer, fordi materialerne øh, kan være beskidte, men Øh, de ønsker, at Allah subhanahu wa ta'ala siger dem rene. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala opfordrer disse folk at sige, hvem har sagt til jer, at Allah har gjort den her zina til at være haram? Hvem har sagt til jer, at Allah subhanahu wa ta'ala har gjort de gode ting af de rene til at være haram, som I kan spise? Og det er derfor, at kvinder ofte øh, gik rundt øh, nøgne og så sagde de nogle shi'r. Al-yawma yabdu ba'dahu aw kullahu, wa ma bada minhu fala uhilluhu. Og selvom de rendte rundt nøgen rundt om Kaaba, så sagde de, nu er der noget, man kan se af hendes aura. Og selvom man kan vise det, det noget af det, eller halvdelen af det, eller noget af min aura, men det er ikke ens betydende med, at jeg gør min aura til at være halal. Øh, man kan se her, Allah subhanahu wa ta'ala fortæller, øh, at alt hvad der er halal at spise, er halal at spise. Man kan ikke haram gøre nogle ting, og det er derfor al Jahiliyyah øh, når de lavede hajj, så spiste de kun øh, dadler og så lignende. Øh, de måtte ikke spise øh, noget, som har noget kød, eller, eller, eller noget, som de selv slagtede. De kalder desmut ta'am. Desmut ta'am, det betyder noget med fedt indhold. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا Og her, وَلَا تُصْرِفُوا Spis og drik, men lad være med at overdrive. For at gøre tingene til at være i form af, at de er tilladt med den begrænsninger, at det ikke når til at være israf. Israf, det betyder overdrive. At overdrive med alt. Nummer 66. تعبدهم بالمكاء والتصدية تعبدهم بالمكاء والتصدية التعبد التلبد بالمكاء بالمكاء det البكاء الكرار والتصدية at-tasfiq, at klappe. Hvordan kan man tilbede Allah ved at græde og ved at klappe? I surat al-Anfal, vers nummer 35, Allah siger, وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Deres ibadah omkring huset, og det er Al-Kaaba, illa muka'an wa tasdiyah. De græd, wa tasdiyah og klager. Fadhuqul adab. Så skal I smag straffen. Bima kuntum takfurun. Hvad I bærer af kufur. Hermed kan man sige, øh, undskyld, øh, mukar det var faktisk øh, mig. Øh, fyr at, øh, at fløjte. Det var ikke at græde. Det var mig, der... At, at græde. Og det er, det er lige, øh, undskyld, ikke at græde, at fløjte. Og folket fløjtede, når de gik rundt ved at fløjte, og så begynder at klappe, når de gik rundt, stedet for at øh, lave dua til Allah subhanahu wa ta'ala eller lignende. Jeg retter lige igen. Al-mukær, det er ikke at græde, det var mig, der er fejlet. Det betyder as-safir, at fløjte. Og at-tasdiya, øh, det betyder at klappe. Så gik de rundt og fløjtede, og de gik rundt og klappede samtidig. Hvis vi kigger på, hvad er det, man skal lave, når man laver tawaf. Når man laver tawaf, så laver man dua. Og dua, det betyder en form for salah, kaldelse til Allah subhanahu wa ta'ala øh, hvor man kalder Allah omkring et eller andet sag, eller man laver tasbih til Allah eller lignende. Men det her gruppe, eller det her folk, de gik rundt og fløjtede, og de gik rundt og klappede. Og det er derfor Allah beskrev, at deres ibadah, en form for ibadah, salatahum, og salat her, det er en form for dua. Den der salat, betydning af en form for dua, som de, som de gjort for Allah subhanahu wa ta'ala, billah, og dem er der en del af, sofisterne. Sofister nu om dagen, de deres ibadah er i form af noget andet, hvor de står og klapper eller bevæger sig eller laver en form for ibadah, som er højere projageret, højere projageret end, end hvad islam håndterer med hensyn til qiyam al-lail eller lignende. Og det her, det er ikke noget, som Øh, Allah subhanahu wa ta'ala ønsker, eller noget som Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaldte os til, at vi skal udføre. Og hermed kan man sige, at det her blev kaldt i sharia, sautu shaitan. Sautu shaitan, det er lyden af shaitan, at fløjte og så at klappe. Og derfor nogle ulema siger, at det er ikke tilladt at klappe, og det er ikke tilladt at fløjte, men der er ikke nogen bevis på det andet end den ære. hvor Allah subhanahu wa ta'ala ligesom siger om deres ibadah, om at fløjte er haram, det kræver et bevis, og at sige at klappe er haram, det kræver også et bevis. Men i surat al-Isra, vers nummer 64, Allah subhanahu wa ta'ala siger til Iblis, وَاسْتَفْزِزْ وَاسْتَفْزِزْ opfordrer, مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ dem som du kan med din, øh, med din lyd. Wajlib alayhim. Wajlib alayhim bi khaylika wa rajlik. Det betyder, at du skal ligesom udfordre dem med alt, hvad du kan. Med dine heste og dine fødder. Washarikhum. Og du skal være sammen med dem. Fil amwali wal awlad. med deres penge og deres børn wa'idhum og lov dem وما يعدهم الشيطان إلا غرورا hvad shaitan lover dem er ikke andet end gurur og hvad er gurur? at love dem noget som de tror de vil gå i opførsel og alligevel gør det ikke og Allah subhanahu wa ta'ala, nogle af mufassirin siger, at det her de taler om al-ghina. واستفزز من استطعت منهم بصوتك قالوا الغناء og derfor nogle ulama siger at det her de indikerer at alt som har ikke noget med ibadah det er hvad shaitan opfordrer folk til at skal udføre og når de udfører det så er det et tegn på at de udfører noget som ikke er islamisk nummer 67 النفاق في العقيدة Nifaq i aqida, dem er der en del af. Og desværre er det sådan der, at der er en del mennesker, der bærer nifaq i aqida. Og nifaq i aqida, wa alaikum salam wa wa barakatuh. Og nifaq i aqida, er noget, som, øh, som opstår hos nogle folk, desværre. Hvordan? De opstår på den fasong, hvor folk ligesom skælder sig selv, at de har iman, øh, de, de har iman, men alligevel deres iman er ligesom, de provokerer noget andet. Og de er faktisk fint. Og deres iman er ligesom modsætning, hvad en mu'min har. Og det er derfor, han brugte den her faktisk øh, sætning, hvor han siger, Da'wahum al-iman inda al-mu'minin, fa idha kharaju kharaju bil-kufur, alladhi dakhalu bihi. دعواهم الإيمان عند المؤمنين de siger, at de har iman ligesom alle fasttroende. Men når de viser noget had, så kommer man til at vise det klart og tydeligt. Og det er derfor, at nifaqu fil aqida, at de bærer had mod ahlul islam. Hvordan? Der er mange mennesker desværre nu om dagen, der viser islam. der viser islam, siger la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alhamdulillah osv. Så spørger vi ham eller hende. Øh, hvad siger du med hensyn til al-ilmaniya, sykralisme? Er det her et svært spørgsmål? Jamen, shaykh. Vi spørger vedkommende med hensyn til al-ilmaniya, inden vi henter en palæstinenser. Vi siger til palæstinenseren, vi siger til kurderen, vi siger til tyrkeren, vi siger til somali, vi siger til alle de her folk, som har, som stammer fra alle mulige afstamninger. Hvad synes I om sykralisme? Synes du, at din stat skal følge al-Ilmaniya, psykralistiske stat, så vil de fleste af den, og vil lade sige hvad? Ja eller nej? Hvad tror I, de vil sige? Hvad tror I, de vil sige? Jamen, Tror I, de vil sige nej? Dem der følger PLO Dem der følger PLO Palestinian Liberation Organization Hvad siger de? De siger selvfølgelig, vi skal have en, øh, en almania-stat. Ladinia. Det vil sige, jeg ønsker ikke, at din bliver indblandet i staten. Din er noget individuelt, og så stat er noget helt andet. Khalas. Faslu din an al-haya. At skille mellem Livet og religion. Det er to forskellige. Husk dem. Og det er, det er faktisk en nifaq i aqida. Fordi de her folk har ingen din. <laughs> Altså hvis du går hen og prioriterer, hvad er det de prøver at sige? Allah subhanahu wa ta'ala siger i Quran, Inni hukmu illa lillah. Allah subhanahu wa ta'ala har offeret os til, at vi skal kalde til hans din, så kommer der nogen og prioriterer noget andet end Allahs din. Så det er faktisk i khalas. Jehud og kristne og øh, Jehud og Nasara og muslimerne, de omgås under et flag, under et øh, sektion, og det er hvad? Det er øh, at være palæstinenser, at være kurder at være somalier, at være en eller anden nationalitet. Fordi deres opfordringer er på basis af nation. Og det er det, der gør det til at være farligt. Wal-i'adhu billah, må Allah beskytte os. Så er nifaq i aqidah, hvor du, folk viser islam og realiteten deres aqidah, er skjult med kufur. Og det kan man hurtigt se det. Nummer 68. دعاؤهم الناس إلى الضلال بغير علم دعاؤهم الناس دعاؤهم الناس إلى الضلال بغير علم Kald folk til misvejledende ting uden ilm. Og hvem er det, der gør det? Hvem er det, der kalder folk til at dalal misvejledende uden ilm? Ved I, hvem der kalder folk til dalal uden ilm, jeg med Hvem? Ved I det ikke? Alt det her, som kalder sig selv shiur, nu om dag. Ja, også inden for islam. Nærm selvfølgelig inden for islam. Du'a'uhum al-nas ila dalal bighayri ilm. Nu en person, for at han bliver kaldt sheikh. Klem med dakhila. Ej, det var det der. Falske lærte. falske ulama, falske shuyukh, falske folk, som tager kitabut tazahud, det vil sige bogen af zuhud, hvor de prøver at vise, at de er zuhad, ubad, qawamina bil-layl, suwam bil-nahar, og alligevel, de kalder folk til, til falskhed. Eksempel. Ikhwan al-Muslimin. Jeg giver et eksempel, Ikhwan al-Muslimin. hvad de Ikhwan har ført folk til i Ægypten. Og før Ægypten, Tyrkiet. Og før Tyrkiet, øh, Algeriet. Og før Algeriet, Jordan. Og før Jordan, alle de muslimske lande. Hvad er det, Ikhwan har misvejledet folk til? Når du tænker dig frem, så kan du se, hvad Ikhwan al-Muslimin har gjort ved den her umma. Lige fra Abdel Nasrs tid, eller al-Faruq, da de opstod i Ikhwan, til dagens dato, så har Ikhwan altid haft præget, at de vil gerne øh, føre en islam, som er i mild form. De vil altid... Er det Abu Hamza? Er det Abu Hamza? Abu... Nå, okay, tøj. Vi skal lige være sikre. <laughs> Og det er derfor, at det er vigtigt for os, det er helt i orden. Du er tilgivet, Abu Rikhan, han siger, du er tilgivet, mashallah. Hvis du kigger på Ikhwan al-Muslimin, så har Ikhwan, så har Ikhwan ført et leg med din. Er det ikke rigtigt? Eller I skal være med i det her, Amshaykh. I er nødt til at forstå det her. Jeg giver et eksempel. Nu står vi med hensyn til musik. Hvis vi skriver musik, så siger vi musik halal eller haram. Musik, ha, det er simpelt. Ha. Musik, halal eller haram. Hvis vi kigger på det, er musik halal eller haram? Musik hos alle de tidligere har været klar og tydeligt, at det er haram. Hvornår kom musik til en diskussion, og det er bare et eksempel i noget, som ligger langt væk. Vi snakker ikke aqida, nu snakker vi ahkam. Så går skal jeg nok trække jer tilbage til aqida. Hvad er det, Quran har gjort til at føre til, at uh, musik kan blive halal? De sagde, at musik er halal, øh, når man, når man tuhayj al-jamahir, når de fører folk til, at de skal ligesom bekæmpe for islam, og du sætter nogle energier og nogle ting med musikalske instrumenter for at danne Hamas. Udfordringen, du sætter det her. طيب, اختلاط. De siger, اختلاط er de lappe to. <laughs> Hvordan? Nu snakker vi ahkam. Jeg er ikke, jeg er ikke gået over i aqida endnu. Så siger vi, hvad er ikhtilat? Sammenblanding mellem kønnerne. Så siger de, naam ya akhi. Ikhtilat, asluhu haram. Men der er maslaha. Hvordan? Ja, når søstrene brødrene er sammen til at bekæmpe om en sag, så er det godt, at de er sammen. Så kommer det ikke, fordi de arbejder for islam, så fitna vil ikke opstå. Det er nummer to. Nu, når det er ahkam, så går vi tilbage til aqidah. Hvad er aqidah? Vi sagde med hensyn til, hvordan vi skal føre islam frem. Nej, selvfølgelig. Wallah, du har studeret det her shit. <laughs> Brødrene fra mere med kvinder til sted, selvfølgelig. De begynder at svede, og de får øh, fingrene til at øh, ryste. <laughs> Hvis vi kigger på Aqidah, hvad er det, Ikhwan har gjort med hensyn til Aqidah, som har sat tvivl hos os? Ikke hos os som personer, men har sat tvivl hos mange andre. Og det har ført til, at mange syg er faldet i deres. Også dem, som kalder sig selv salafister. Også dem, som blev opfordret til at være akida syg. Demokratier. De sagde, vi vil gerne opnå islam via shirk. Og det er det, vi arbejder efter. Så de har ført masser af ting og sager som en ødelæggelse for muslimerne, så muslimerne gled i det her bane. Nu mange muslimerne kæmper for demokrati mere end de vil kæmpe for islam. Wadha, en, uh, øh, har I forstået det? Det er ligesom det er vigtigt, at I forstår, hvor, hvor starter tingene. Og det er derfor, at de her folk er med til at ødelægge islam. Mere end de gavner islam, og det Så er der nogen, der siger, at Ikhwan har nogle gode ting. Jeg har ikke sagt, at Ikhwan ikke har nogle gode ting. Men jeg har sagt, hvordan Ikhwan havde været med til at ødelægge. Hvordan har Ikhwan været med til at ødelægge? Nummer 70. Al-makru al-kubbaru ka fi'li qawmi Nuh. Al-makru al-kubbaru. Faktisk, øh, det er meget sjovt at så se, hvis du kigger i surat øh, Nuh, det vil sige al-makr, ved I hvad makr betyder på dansk? Makr. Makara, yamkuru makran hård hård mulighed er det ikke uh, طيب den kender jeg ikke hård mod, modighed planlægge ja kibber nej ikke kibber det er ikke selve kibber men det betyder al-kabir det vil sige den store men vi siger når Allah siger surat Nuh vers nummer 22-24 وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا de har planlagt en planlægning som er stor وقالوا de sagde لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا وقالوا لا تذرن آلهتكم لذا ما افتل يا سكودا لذا ما افتل ودا إين دا سكودا ولا سواعا إين دا سكودا ولا يغوث إين دا ويعوق ونسرا الجهة وقد أضلوا كثيرا أتيها تيها تلبتن ودي دمسم هايلاكتب Og det er derfor, øh, øh, bare så du ved det, det er en privat undervisning. Så du må gerne lytte, det, men øh, vi løfter ikke, øh, så du kan skrive, og prøv at tage din hånd væk, inshallah. Så øh, hvis du vil gerne lytte med, du er velkommen. Øh, det er op til dig. Men øh, undervisningen er for de andre, og når der er spørgsmål, så kan du stille det, men det første øh, omkring kl. 2. Så du kan bare vente, så skal jeg nok øh, løfte de røde øh, prik fra dig, inshallah. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا De har været med til at planlægge den en planlægning, som er stor. Og al-makr al-kubbar, ihtialahum fi din. Hvordan de har været med til at snyde og bedrage i din. Hvordan de har forhindret folk om at komme ind til haq. Og forhindret folk til at komme ind til Musa. Undskyld, til Nuh alaihi salatu wassalam og hvor de har været med til at befordre, opfordre folk til at danne skade på Nuh, alaihissalatu Og det er derfor, de har sat folk, så de kan grine af Nuh, alaihissalatu da Nuh, alaihissalatu skulle bygge den her skib. Og det er al-makr, al-makr, nu! Nu, hvor mange mennesker gør grin af muslimin, som udfører jihad i hele verden? Hvis nogen af muslimin taber eller øh, har gjort noget, som har dannet skade, eller nogen, der blev taget til fange, så sidder der bare dem. Eksempelvis Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir er en gruppe, som er så falske, at de kan glæde sig til, når der dannes en skade på nogen af de muslimske mujahidiske grupper. Jeg har aldrig set noget lignende. Eller hvis der er nogen af brødre eller et eller andet, der bliver taget, så kan man sige, at tafashi en, at altså, de bliver glad indvendigt. Og så siger de, ja, vores metode er mere sikre. Uh, man kan bare se, at deres metode, de fører til, at de bliver taget. En muslim, han er ikke sådan en, der bærer på den her måde. A'udhu billah. A'udhu billah. Og det er, de her folk, i øh, Nuhs tid, والسلام, som har haft det, man kalder ihtiyaluhum fid din, snyderi og bedrageri i din, og forhindrer folk til at komme til haq, dem har vi set en del af, og det har vi faktisk i vores nation, må Allah beskylde os. Nummer 71. Halat ulama'ihim. Det er den tilstand, som deres lærte har. Hvordan? han siger, Aimmatuhum imma alimun fajir wa imma abidun jahil. Deres lærte er enten, han er videnmand, som er fajir. Hvad betyder fajir? Hvad betyder fajir? Min al-fujur. Ha. I skal hjælpe mig, Mashaykh. Vi skal ligesom have jer op på duberne. Hvad betyder fajir? min al-fujur. Hvad betyder fujur? Er I gået i seng? Korrupte, det kan du godt se, ja. Alim Fajr. Helt Og du kan også kalde det korrupt, og du kan også kalde det en, en alim, som har ingen respekt. Som ingen respekt som øh, råber, skriger og, og, og, og, og, og siger tingene for at vise, at han er haq, wa l'adabillah. Wa imma abidun jahil. Eller en tilbeder, som er uvidende. Qala ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala siger surat al-Baqarah, vers nummer 75-79. Læg mærke til selve sura, eller verset her, eller verserne, er med til at forklare en del. Læg mærke til, hvad han siger. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم Håber I på, at de vil tro på jer? وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ Og nogle af dem, de hørte efter Allahs ord, ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ Og herefter, de fordrejer den. مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Efter de har forstået den, og de efter de vidste. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا Når de møder dem, som øh, siger, vi er troende, de sagde, vi er også troende. وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض Når de hver for sig er alene, قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم Sidder I og forklarer og I taler med befolkningen, hvordan har Allah har åbnet for jer, لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ Så de her folk, de kommer og står over for Allah og siger, det var dem, der har lært os det her. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أَفَلَا تَعْقِلُونَ Har I ikke nogen hjerne? أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Hvis det ikke, at Allah ved, hvad de har inde i deres selv, og hvad de viser frem. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون Mange af dem er analfabeter. De kender ikke noget til bogen. Kun hvad de tror. Og det er, hvad de gætter sig frem til. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ Straffen vil være for dem, som skriver bogen med deres hænder. Det betyder snyder og bedrager. indre i Allahs bog. Thumma yaqulun, herefter de siger, Hada min indillah, den her er fra Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, så de sælger Allahs ord billigt. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ Strafen vil være for dem, hvad deres hænder har skrevet. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ Og forfærdeligt, hvad de optjener ved Allahs ord. Læg mærke til her, vi har to grupper. Vi har dem, som kender al-haq. Alligevel, de prøver at lade være med at lære befolkning. Og fordi at de her befolkning, hvis de ved det, at de kender til haq, så skal de stå over for Allah og sige, de her folk, de kendte til haq, men, men de følte den ikke. Og den anden gruppe, det er dem, som de kalder sig selv ubad. Ubad tilbyder. Men deres ibadah er bygget på jahl på uvidenhed. Fordi de vil gerne tilbede Allah, men de ved ikke hvordan. Så de prøver at opfinde selv en form for ibadah. Den der er, jeg tæller om Yahud, som har været med til at skrive en del af Allahs ting, som de selv har fordrejet. Yani hukum, naam. De har været med til at ændre i Allahs verser. De har været med til at ændre i Allahs din. De har været med til at skrive nogle fatwa, som Allah subhanahu wa ta'ala ikke vil godkende eller acceptere. Hvorfor? For at optjene penge via Allahs din. Og det er derfor Allah siger til dem, ved det ikke, hvad Allah subhanahu wa ta'ala ved, hvad de bærer indvendigt, hvad de bærer udvendigt? Og så siger Allah, straffen vil være for dem, hvad deres hænder har skrevet. Da de hævder, at det her er fra Allah, så de køber og benytter sig af det for at købe noget med Allahs ord som en fatwa. Og dem har vi en del af. Dem som sælger nu om dag Allahs del via, via at sælge en fatwa til hakim, en fatwa til leder, en fatwa til statslige personer for at vise at de er på hak. Yahud har skiftet Muhammeds udsignet i bogen hvor Allah har beskrevet ham, at han er lys, og han er rib'atum min al-qawm. Rib'a, hverken høj eller lav, og så lidt bred i det. Så har de skrevet i deres ændring af Torah, de har skrevet, at han var mørk, og han var høj. Og de har, skrevet, de har ændret på ayat al-rajm, stigning. Det der vers, som fortæller dem, som udfører zina, som er giftig, skal stines så har de lavet på noget, der hedder at tasrin At de bliver slået med waraq al-jarid og bliver sat på æsel, og så skal man bevæge dem ned i, uh, i, i, i bazaren, så folk kan se dem. billah. Og så skal man gøre deres ansigt til at være mørke. <laughs> og det her, da de sad og læste fra Injil, da Muhammad sallallahu alaihi wasallam har dømt i henhold til deres bog, fordi det er Allahs hukum, så sagde han, er rajm Og rajm var ikke engang nedsendt på Muhammad sallallahu på det tidspunkt, fordi han sagde, vi skal dømme i henhold til jeres bog. Og så blev det bestenet, de der to jahud. Fordi de troede, at Muhammad, de kunne nære ham, wal billah. Men Allah subhanahu wa ta'ala har vist Muhammad sallallahu hvad er al-haq, så de her jahud fik tabt. Så deres ulema og de nuværende ulema, det er derfor, at imam, øh, imam Ibn Taymiyyah, han siger, al-alim, ham al-alim, som skjuler al-haq og gemmer det, og ikke fortæller sandheden, han ligner al yahud han ligner ahbar al-jahud. Og han siger, alaihi rahmatullah, Al-abid, alladhi ya'bu Allah, min ghayri basira wa tabsira, ham som tilbeder Allah, uden viden, uden noget som helst, han ligner al-nasara. Han ligner al-nasara, han ligner præsterne, wal-iyadu billah. De er majanin, de er sindssyge, fordi de ved ikke, hvad de laver. Hver kirke har deres egen måde at tilbyde Gud på, som de hævder og siger. Og det er derfor, at de hele tiden kontinuerligt kommer med noget nyt. wal billah. billah. Nummer 72. Za'mihim annahum hum awliya Allah. Yahud. De har sagt, at de er Allahs hånd på jorden. Og de er de udvalgte folk. Og det er derfor, za'mihim annahum awliya Allah min dunin nas. De er de bedre folk, og de er Allahs venner, og det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har valgt på den her. Allah siger, قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا Allah fortæller i surat al-Jum'a, vers nummer 6, Og dem, som er blevet jahud. Øh, og hermed kan man sige, at Allah subhanahu wa ta'ala udfordrer dem til at sige, hvorfor er I blevet jahud? Fordi den kaldelse, som Allah subhanahu wa ta'ala kaldt menneskerne til, er al-islam. Og ikke at man skal ligesom være jahudi, eller kristen, eller noget andet. Man skal være muslim muwahhid. Muslim muwahhid, og ikke andet. Og det er derfor sagde Yahud altid i surat al-Ma'idah, vers nummer 18, Nahnu Allahi wa ahibba'u. Vi er Allah. Allahs børn. وأحباؤه hans mest elskede. Men her, Allah subhanahu wa ta'ala udfordrer disse jahud, at de skulle komme med et svar, og det er derfor i surat al-Baqarah 111, hvor Allah siger, لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ Det er det, hvad de sagde, og det er det, hvad de hævdede. Og derfor de sagde, لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. Når man er hudan, så er yahudi, så kommer man ind til Jannah. Men så siger Allah, وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم Allah siger, at de har hævdet, at ingen kommer ind til Jannah, medmindre man er kristen eller jød. Så siger Allah, tilka amaniyuhum. Det er deres håb. قل هاتوا برهانكم kom med jeres bevis in kuntum sadiqin hvis I har et bevis på det bala man aslama wajhahu lillah her dem som underkaster hans ansigt til Allah وهو محسن hvor han gør det i form af ihsan ydmyghed فله أجره عند ربه han får belønning hos sin skaber ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ingen frygt for den, og de skal ikke være ked af det. Og hermed kan man sige, at de her folk, de er med til at danne en form for skade. Hvorfor? Fordi nu om der er altid nogle grupper, der siger, at vi er den sande gruppe. <laughs> Vi er en gruppe, som følger al-haq. Nej. Der er alamat. Der er tegn. Så alle dem, som følger de her tegn, er med på den der gruppe. Det er ikke bare et navn, som du kan delegere dig selv til det. Er I med? I skal ikke være underkastet er en folk, som har et navn, som kalder sig selv et eller andet, så du ligesom henvender sig, bare jeg er med dem, så jeg er med i befri. fri. Nej. Vi har en titel, du følger. Ma ana alayhi wa ashabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, det jeg er på, og mine discipler. Så når du og jeg og enhver følger det her, så får vi succes. Ellers ikke. Øh, Yahud, alaihim min Allah, ma yastahakun, øh, hvor Yahud al-Madina, de skrev til Yahud Khaybar, إن اتبعتم Muhammadan ata'na. Hvis I følger Muhammad Så vil vi ligesom følge ham Og en خلفتموه خلفناه Hvis I går i modsætning af ham, så gør vi. فَقَالُوا نَحْنُ أَبْنَاءُ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ Vi er sønnerne af Khalil al-Rahman, Ibrahim. وَمِنَّا عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَالْأَنْبِيَاءِ Og blandt os er Uzair. Han er Guds søn, og han er blandt profeterne. وَمَتَا كَانَتِ النُّبُوَّةُ فِي الْعَرَبِ Siden hvornår er profetighed eller profeti er hos araberne? نَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ مُحَمَّدٍ Ah, vi er bedre eller det er os, der skal have profeti end Muhammad. Hvorfor skal det ligge hos araber? وَلَا سَبِيلَ إِلَى اتِّبَاعِهِ Og vi skal ikke følge ham. De her folk, de prøver ligesom at danne det, man kalder et samarbejde mellem Yahud al-Medina og Yahud Khaybar. Ved at sige, yani, hvis I vil følge ham, så følger vi ham også. Det er ligesom udfordring. Udfordringen er en form for løgnhed. Fordi de her folk vil ikke følge Muhammad sallallahu mm. Og det er heller ikke mening. Men de vil gerne ligesom se, om de andre er også med på sporet. Og Yahud er Yahud. Og nu om dagen, der er mange, som har de samme tendenser som Yahud af disse shiur. Som deres lommer er fyldt op med penge fra staterne. Hvis du kommer til dem og så siger, ham der Tarot, han har solgt Allahs din billigt, så vil de sige til dig, Udhu billahi ya sheikh, lav tawbah. Du ved ikke, hvor mange umrah ham der har lavet. Du ved ikke, hvor mange hajj han har lavet. Saudiya. Se på Saudiya, når du taler om deres Tarot. Så hvordan, hvilken svar du vil få ud af det. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. طيب Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Ma'ida faktisk gør grin af Bani Israel. Fordi de sagde, Nahnu Allahi wa ahibba'u. De sagde, vi er Guds sønner, eller vi er Guds børn, og vi er mest elskede af Allah. Så siger Allah, Qul og Muhammad siger til dem, فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ Hvorfor Allah straffer jer med jeres sønner? بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقْ Men I er skabninger, som Allah har skabt. Hermed kan man sige, <laughs> at mange mennesker nu om dagen siger, vi er de skabte folk. Uh, Rafida, Shia. I kender alle sammen Rafida, Shia, gør I ikke det? Er nogen af jer, der ikke ved, hvad Rafida er? طيب, hvad siger Rafida? Rafida siger, vi er de udvalgte. Vi er udvalgte til at være shi'atul imam Ali. Yani, Allah har valgt dem, at de skal sejre Ali radiyallahu anhu. Tayyib, ja, sejre ham. Radiyallahu anka, ja Ali. Sejre ham, tayyib. Hvad er det, du gør for at sejre ham? Vi tilbyder hans barn. Tayyib, mere. Hvad gør du mere, ja, khi, tayyib? Hvad er det, du gør? Vi tilbyder hans barn. Vi opløfter Ali så højt op, så Ali og Allah konkurrerer. Tayyip, og hvad sker der så? Så falder Allah, og så overstiger Ali, wal-i'adu billah. Kan I følge mig? Jamen, shaykh, wallahi, jeg gør det, prøv, prøv at gøre det så, I så simpelt, så I kan forstå det. Det de shia ofte gør, er, at de vil gerne sejre Ali. Så har de sejre Ali. De begynder at tilbyde deres børn. Joachim, tilbyde deres børn. Hvad gør du så mere? Vi ophøjer personen højere end profet. Tayyip. Nu har jeg løftet Ali højere end Muhammed. Tayyip, hvad gør jeg? Ah, okay. Over Muhammed, det vil sige tæt på Allah. Så skal han være. Så siger de, Ali er Allah, Allah er Ali. Kan I følge mig? Tingene trækker sig. Når du ikke har noget, som holder fast i, med hensyn til, hvilken bevægelse du foretager dig, og det er derfor, at mange mennesker har ingen kontrol over, hvad de gør. Og det er derfor, at mange af disse grupperinger ofte... Øh, I kender al-Ahmadiyya. Kender ikke al-Ahmadiyya? Kender I al-Ahmadiyya al qadiyaniyya Det blev kaldt al-Qadianiyya. Ved du, hvordan Qadiyaniyya startede? De startede ikke med kufur. Det startede med at sige, at ham der Ghulam Ahmad, han er bare murshid. Bagefter så blev han tillkallar han, icke Messias, tillkallar han Mubashir. Og så bagefter så siger det, nej, han er ikke Mubashir. Hvad er han så? Han er øh, øh, ham der, der kommer i akhir zaman. Hvad er det, de kalder, subhanallah? Øh, Al-Mahdi. De kalder ham Al-Mahdi. Så sagde vi, nej. Så sagde de, nej, han er ikke Al-Mahdi. Han er ikke Al-Mahdi. Hvad er han så? Han er Al-Masih. طيب أنا المسيح طيب så siger nej han er ikke المسيح han er nabi han er profet طيب han er en profet så siger han han er bedre end alle profeter طيب så siger de han er bedre end alle profeter ham og Allah er venner يعني de har trukket den så langt ud som overhovedet muligt والعياذ بالله يلا نمبر 73 دعوة محبة الله مع ترك شرعه دعواهم محب المهدي المهدي المنتظر مهدي مهدي تسيا اتهنظ المهدي اه مهدي نعم المهدي المنتظر تسيا فاس هنظ مبشر وصل اسف بيفت مهدي دعواهم محبة الله مع ترك شرعه فطالبهم سبحانه بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم دعواهم deres kaldelse er deres kaldelse er at elske Allah med at forlade hans din så siger Allah Hvis I siger, at I elsker Allah, så skal I følge ham. Så vil Allah elske og tilgive jeres synder. og Allah vil til, er tilgivende og barmhjertig. قال الحسن وابن جريج حسن بن جريج say زعم أقوام على عهد رسول الله أنهم يحبون الله فقالوا يا محمد Der har været nogle folk i Muhammeds tid, som hævdede, at de elsker Muhammed. Inna nuhibbu rabbana. Vi elsker vores Gud. Fa'anzal Allah ta'ala hadhihi al Så har Allah nedsendt den her ayah. Der er også en anden آه، ابن عباس رضي الله عنه قال وقف النبي على قريش في المسجد الحرام محمد صلى الله عليه وسلم stod over for في i آه، المسجد وقد نصبوا أصنامهم og de har opstillet deres آه، statuer. وعلقوا عليها بيض النعام og de har ligesom sat ægne fra strus. وجعلوا في آذانهم النشوف og de har sagt ringene som er lavet af, af, af guld i ørerne på disse, på disse statuer وهم يسجدون لها og de laver ibadah tilbedelse til dem قال يا معشر قريش محمد صلى الله عليه وسلم sagde O Qurayshs befolkning لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل ولقد كان على الإسلام I har gået i modsætning, hvad jeres far har sat kaldte på, og det er Ibrahim og Ismail kaldte til islam. Og det var islam, han kaldte til. Allahu Akbar. Og det er derfor, at det, at vigtigt for os, dem som elsker Allah subhanahu wa ta'ala, skal følge al-haq. Og al-haq er al-islam, og alt andet er ikke acceptabelt. Imam Shafi'i alaihi rahmatullah, da han sagde i hans digte, Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع Barsel ilah, udfører du sønder for din skaber, hvor du viser, at du elsker ham. Dette er en kaldelse, vægtning, som er badier. Allahu Akbar. Det er overdrivende. Hvis din kærlighed er sadiq sand, så har du accepteret og fyldt ham. Da ham, som elsker, vil følge og adlyde. Derfor, når I læser ofte om folk, som siger, Allah, jeg er sheikh, men hib Allah. Vi elsker Allah. Tayyip, hvorfor lytter du ikke efter, hvad Allah siger? Wallahi, jeg er sheikh, jeg har ikke tid. <laughs> يا أخي ليش ما بتصلي بفض بيرويك والله يا شيخ أنا بدي أصلي يا بالجان بي بس تبدو قعد Vi har travlt. Yani, jeg går på arbejder, og jeg tjener penge, halal, haram. Du ved godt mix mellem to. Og min kone gør det ikke lettere for mig. Og mine børn er, wal billah, du kan selv se dem. Jeg kan godt se, at dit liv er fuldstændig rappelende sindssyg, men det er noget, som du selv har skabt, ja habibi. Og derfor, hvis du er blandt dem, som elsker din skaber, så vil du lægge din jabha, din pande ned på jorden, så du kan tilbede ham. Så du kan spørge Allah om hjælp. Men siden du ikke er med til at fyre ibadah til ham, så er det fordi du ikke kan lide ham. Wallahi, jeg vil gerne tilbyde Allah, men jeg har ikke tid. Hvorfor? Wallahi, dunya har travlt. Han har ikke noget imod at sidde på en café fra morgen til aften. Og han har ikke noget imod at løbe efter tilbud, efter den ene tilbud, efter den anden tilbud hele dagen. Men han vil ikke lave ibadah til Allah på to minutter. Hvad kalder man det her? Wallahi, hos mig, de hyggelige. Hos islam, hyggelige Hos de andre, de kalder fuld iman. <laughs> Allah al-musta'an. Men alligevel, der kan være nogen, som er fyldt op med synder, og alligevel elsker Allah, men de skal bestræbe sig for at komme af med den her synd, som de selv er faldet i. Nummer 74, som vi slutter af med. تمنيهم على الله تعالى الأماني الكاذبة de har det man kalder øh, en lovning. At Allah subhanahu wa ta'ala har lovet nogle ting, som de selv har opstået. I surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala siger, Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab. Kan du ikke se til nogen, som har fået en del af bogen, altså viden af bogen, Yud'auna ila kitabillah. De blev indkaldt til Allahs bog, liyahkuma bainahum, for at dømme blandt dem, ثم يتولى فريق منهم Nogle af dem vender ryggen til. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون En del af dem siger, nej, vi skal ikke have Allahs ord til at dømme blandt os. bi annahum qalu, Fordi de her folk sagde, tamassana an-nar illa ayyaman معدودة Vi bliver straffet kun nogle få dage, hvor vi får ild. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون og det er ligesom en person der lyver yani for eksempel han siger khalas i morgen får jeg 100.000 og så sidder han spændt ah, i morgen jeg får 100.000 det er ham der har startet en løgn og det er ham der tror på det at i morgen kommer der at han får 100.000 her siger Allah وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون og de har ligesom haft ghurur indvendig øh, had, som de selv har dannet, på noget, som de selv har opdigtet, wal billah. <clears throat> Hvis du kigger Ibn Ishaq alayhi rahmatullah og hans gruppe, som har hævdet, eller som har sagt, at Ibn Abbas, hvor Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhala Rasulullah, bayt al-midras ala jama'ati min Yahud. Mohammed gik ind til Midras, hvor der var øh, en gruppe af jøder. فدعاهم إلى Allah. han kaldte dem til Allah al-Nu'man ibn Amr wal-Harith ibn Zayd. Ala أي din anta ya Muhammad? to Yahud sagde til Muhammad hvilken din har du så sagde han ala millati Ibrahim wa dine. jeg følger Ibrahim og hans din قال de sagde begge Fa inna Ibrahim kana يهوديا han sagde Ibrahim han var jøde فقال لهما رسول الله فل فه <clears throat> فهلما إلى التوراة فهي بيننا وبينكم كم لسلها كيغل بتوراة تستوى ملم أستو فإيانا عليها ف فأينا عليه فأنزل الله تعالى الآية Så, محمد صلى الله عليه وسلم كم lad os nu kaste صاع الله نزل سورة آل عمران vers nummer 23 تلفية 34 ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون هنكلten til at de skal vende tilbage نعم طيب Hvad med nu? Hvad med nu? Kan I høre mig? Så hermed har Allah nedsendt den her vers, så de kunne vide, hvad det er. طيب. Vi er nået frem til nummer 75, det tager vi næste gang, inshallah. اتخاذ قبور الصالحين مساجد بارك الله فيكم وجزاكم الله الخير hvis I har nogle spørgsmål, så værsgo. Har I nogle spørgsmål, så skriv det ned, inshallah. Book, velkommen tilbage. Hvis du har nogle spørgsmål, så skriv det.